J'ai dit comportement bas, ouais. Les mecs ont bombe, la adore ça, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. Dans les carrés, VIP, qui voudra me gérer? Qui sera la plus fraîche? Tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. On me guette de en bas, j'ai pas le temps d'avoir le temps tout égard. S'il te plaît, j'ai l'air doucement. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs en bombe, le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Il est minuit, tu titubes comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie, mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher La malade t'a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, stop, stop, que j'ai dit. comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les vaches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. non, non, non, non. Yeah, yeah, yeah, Ah, ah. Comportement, comportement. Oh non, non. Mm. J'ai trop roulé, je peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. J'suis un compo, compo, comportement. J'suis un compo, compo, comportement. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. bah ouais. Je suis un compo, compo.